บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดลิมาปุลุตุจูพบหมอดีด็อกเตอร์ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ saya mempunyai janji bertemu dokter ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา saya mempunyai janji jam sepuluh คุณชื่ออะไรคะ siapa nama anda กรุณานั่งรอในห้อง silahkan anda duduk di ruang tunggu คุณหมอกำลังเดินทางมา Dokternya datang sebentar lagi คุณ มี ประกัน กับ บริษัท ไหน Apa nama asuransi kesehatan Anda ดิฉัน จะ ช่วย อะไร คุณ ได้ ไหม Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? คุณมีอาการปวดไหมคะ Apakah Anda merasa sakit? เจ็บตรงไหนคะ Di mana yang sakit? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Saya selalu mempunyai sakit punggung. ดิฉันปวดหัวบ่อย Saya sering sakit kepala ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Kadang-kadang saya sakit perut ถอดเสื้อออกค่ะ Silahkan Anda membuka baju นอนบนเตียงตรวจค่ะ Silahkan berbaring ความดันโลหิตปกติ tekanan darahnya normal ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ saya berikan suntikan ดิฉันจะให้ยาคุณ saya berikan anda tablet ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Saya berikan Anda resep untuk apotek.